Radio Calimera. Para ti y para mí. Cadef. Marhaba bikum. Chao chu. Hangzhou. Bonjour. Sagotom. Buenos días a todos. Hangzhou. Ah, Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Buen día. Radio Calimera. Bienvenido. Os sapoconchos dende as ruinas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta situación no me dé una Sao Sapo Concho, Somatutino de Radio Calimera. Comenzamos con este Yo ya no quiero nada de Dola Índico en esta primera semana de 2022 eh, que lamentablemente tenemos que también pues seguir reivindicando, cantando, chillando, berrando porque continúan, eh, empezamos o año con nuevos asesinatos da criaturas por la violencia machista que asesina as mujeres, a seas fillas y as fillos. E por todas elas queríamos comenzar esta canción, queríamos comenzar con esta canción que, nos traía Lola Lola Índigo, no Porque porque es necesario, ¿no? Es necesario que no esquecemos que esta sí que realmente una unha pandemia que nos está esquilmando, os está esquilmando ás mulleres e aos nenes, ás nenas e ás nenus durante moitos, moitos anos, durante moitos séculos, é moi importante que non que non non esquezamos, non? E eh, por iso iba esta canción e eh, moitas e eh, que vengan moitas eh, cancións por todas elas, eh, ninguna máis, ninguna máis eh, ya ya está ben. E por iso tamén Hoy queremos comenzar con este donaje, con este recuerdo, con esta lembranza a todas las mujeres, a todas seguas familias que que moren e que son asesinadas por la violencia machista o por la violencia vicaria, por la violencia que o permite un sistema patriarcal que mata y e asesina a las mujeres, que las asesina. Eh, por ello, vaya este tema feito por la por la xente de Verdegallo Lila donde también participaron la la de, en algún momento de la, de la de aquí de do a casa do Peixe eh, por ellas este tema de que para que entre todas seamos conscientes de que de que futuro es a, es alá ya en este momento el eh, futuro no pasa non es con todas las mujeres e non pasa, sino decimos ya, estamos fartas todas dos asesinatos machistas, estamos fartas de un sistema patriarcal que nos pisa, que no nos deja ser personas como nos dé, como nos pete, e por eso decimos que estamos fartas y e decimos non sen ninguna. Todas y todas as queremos vivas. já。 raparigas Para ti recén chegada ao mundo Para as despertas Para as que ollan o mundo querendo ver Para as presas Para as que non son donas do seu corpo Para as maltratadas Para as que están longe das persoas amadas Para as que están preto Para as que son explotadas Para que berren libremente Para que berremos Para que bailen Para que sonrían Para que soñen Para que loiten Para ti e para min Para Lucía para Marga, para Ángel para Cesárea, Eva, Lirina, Marta, Marta Pil, Pil, Radio Calimera. Radio Calimera. Calimera. Radio Calimera. Seguimos aquí, nos sapo conchos o matutino da Radio Calimera en esta primera semana do año 2022. E ben, Agora vamos a, a falar, bueno, de, de unha cousa que, que parece mo, moitas veces, no que, que non nos afecta a xente máis nova ou, ou parece que só teña que preocuparnos cando arriba o momento da, da xubilación, pero a verdade é que que cando falamos da pensión, das pensións eh, falamos do, do algo que, que bueno, que está dentro do, do todo que se conxunto do, do sistema público e realmente é algo que entre todas eh, de, debemos defender o, o iso a, a menos pensamos nos e creemos que, que o siguiente convidado, o siguiente protagonista do, do, do día eh, eh, a, a menos en esta en esta premisa va, va a estar de acordo. Él es Gonzalo Valo, eh, pertenece a Movimento Galego por las Defensas das Pensións Públicas, Modepen. Eh, si a técnica non nos falla, ya, ya nos está escoitándonos. Eh, buen día, Gonzalo. Hola, buen día eh, moitas moitas gracias que, bueno, que sabemos que, que esta tarde tenéis aí a, a concentración eh, que, que facéis os luns eh, en Vigo e, eh, eh, ven que, que a cosa está está está movida, ¿no? Bueno, moitas gracias a vos por eh, preocuparvos tamén por este tema, eh, porque desafortunadamente mm, os medios de comunicación tratan por todos os medios de silenciar a actividade que estamos facendo as plataformas de pensionistas a nivel estatal, non só aquí, sino en todo lado, non? E entonces agradecese que medios como o pois se fagan eco do, do noso movimento das actividades que facemos. E en canto á pregunta, efectivamente, hoxe á tarde temos os primeiros lourdes de mes facemos movilización en Vigo. Mm. Pero igual que no resto do Estado, aquí en a nivel Galicia, pois temos cada unha das plataformas ten un día ao mes ou dous e fan actividades nas súas respectivas eh, localidades, ¿no? E en ese traballo seguimos, vamos. Eh, vimos a, hai unha unas semanas a que, bueno, no, hai unos días realmente que, que se convocaba una, una manifestación para este vindeiro eh, fe, eh, 12 de febrero, si non tenemos mal la, la data, Eh, pero eh, a nivel a nivel nacional, pero un poco eh, que queríamos hablar es que eh, todo esto viene por, por la reforma o la nueva anomenada ley de pensiones que que ven que sí que es verdad que tiene una serie de, de, mejoras, pero también que tiene una serie de, de, cosas que, que a, mejorar o que no, que no deberían estar en, en, una nueva ley, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Eh, o 17 de decembro presentamos en Madrid eh, os medios de comunicación esta proposta que está asinada por eh, plataforma de todo o Estado, non? Entre eles está a Jubi 40, está a COESPE, Coordinador Estatal de Pensionistas, está o MPH, MP, MHPM, que é o Movimento Pensionista Euskal o Movimento Andaluz, o MODEPEN, plataformas de bajo Monstruos e outras máis, e Unidad Cueste. Eh, somos distintas plataformas que na práctica eh, é a gran maioría dos movimentos pensionistas a nivel estatal que facemos esta convocatoria, non? E, bueno, efectivamente, vai para protestar, eh, para manifestar o noso desacordo coa reforma que se está a facer, bueno, que se aprobou xa o trámite parlamentario se fixeron e polo tanto xa está aí do eh, sistema público de pensións é especialmente moi moi lesivo é a cuestión do, do IPC porque hasta este momento sábamos que eh, a final de ano bueno, pois pues, eh, se facía en función do incremento do IPC anual e IPC real e a partir de aí pois se complementaba con unha paguilla chamada paguilla, non que se daba a primeiros de ano, primeiro de xaneiro, pero facía o cálculo sobre o desvío de, de IPC. A partir do 2003, porque este ano, si este ano ainda nos van a aplicar esa paguilla, pero xa para o ano que ven xa na van a aplicar. E ademais van a aplicar o IPC medio, que o cal vai a, mm, a supoñer unha perda do poder adquisitivo das pensións e xa non digamos as pensións máis baixas que están que están no índice de, de, da miseria, non? E entonces nos contra eso, pois eh, seguimos loitando, seguimos loitando porque é injusto que a parte máis débil da sociedade cada vez lle poñan as cousas máis difíciles. O incremento de, dos precios ao consumo aumenta e temos o, o dos eh, combustibles, o incremento da luz, eh, está facendo está facendo que moitas persoas maiores que teñen uns salarios de 400, 600 euros ou incluso 900 se si queres eh, pois imposibilita que teña unha vida mínimamente digna e entonces, bueno, aí temos a pobreza enerxética que está influindo moi, moi negativamente especialmente nestas persoas maiores que son, e sobre todo mulleres viúvas que son a gran maioría que cobran estas, estas teñen estes ingresos de miseria. Claro, fal, falas, te, te escoitamos <coughs> eh, falar, no? Fa, fa, fa, de, do, do grupos, eh, digamos, más, más, más atacados de, de, de, históricamente tamén, pero en estos momentos, no? Es decir, de, de, a, de a xente que, que, que vive o, o sobrevive baixo, baixo mínimos. Eh, un pouco outro día, pues eso, vimos tamén a, a, a apoio a, a la marcha de, de, de as empleadas do, do sistema de de, atención en, el fogar, ¿no? Eh, también eh, eh, apoyo, evidentemente, cuando se, se a, marcha por la sanidad pública porque digamos que, claro falamos de IPC que, estamos hablando de, una cantidad moi moi considerable do, do dinero de, de como se pode aplicar, pero falamos tamén de moitas eh, cosas que diríamos eh, eh, al, al, al, al voltando, ¿no? É dicir, de, de pues, que la sanidade, que el, te, el tema de atención, es decir, cousas que van sumando eh, o que te comentabas tú ahora de enerxía en que a xente eh, eh, esti, este, estiva vivendo en condiciones totalmente de, de, de precariedade eh, eh, eh moi mal, por, por dirlo suavemente. Os servicios públicos, sea, eh, temos moi sectorizadas eh, digamos, os movimentos reivindicativos respecto de cada un dos, dos campos que se están atacando como son a educación por un lado, a sanidade por outro, eh, como ben decía, xo da, o da SAT que houve outro día a manifestación en Santiago, a cal nos apoyamos eh, totalmente, e ademais eh, teñen toda, toda a razón para, para reclamar porque levan anos sin un convenio colectivo, teñen uns salarios de miseria, teñen unhas condicións de traballo totalmente precarizadas e, polo tanto, é, é, é o esclavismo do siglo XXI, o sea, o traballo do siglo XXI que casi está co, co, como eh, a finales do XIX, non? Volvemos ás mesmas. En vez de mellorar, aquí cada vez perxuica máis. O feito é que os grandes grupos económicos teñen a súa estrategia para ir apoderándose cada vez máis daqueles nichos onde poden sacar rentabilidade económica, beneficio por seus por seus em, de, de, digamos, socios, non? Eh, donde poden quitar por destes eh, sectores que hasta o momento non están totalmente privatizados, pero que a marcha que vamos eh, o van a privatizar. O cal vai a ser, eh, por unha parte, perxudicar os propios receptores desos servicios, como pode ser o da SAP, como é o da saúde, como é a educación, cada vez máis precarizados e cada vez máis eh, perxudicadas aquele sector de población que menos eh, medios económicos ten. Por lo tanto, eh, vemos que aquí é un ataque frontal a todo o sistema público deseñado en despachos eh, de grandes grupos inversores por aí, pero con un apoio entusiasta de moitos políticos que, que aproban as propostas que les fan. se importa un bledo, porque se o estamos vendo, ainda que se algúr lles moleste, se importa un bledo a situación da, da gran maioría social do, do país ou dos países, porque este é a nivel global xa, non é unha cuestión dun, dun solo Estado, senón que é a nivel mundial. Estás atacando totalmente todos os dereitos da, da clase traballadora, que a, a gran maioría da sociedade, un porcentaxe mínimo, domina o resto e os demais calamos. Pois non, non imos calar e, sobre todo, no sector de pensionistas, desde logo, temos moi claro o que queremos conseguir e seguimos aí con todos os esportes Algúns van quedando no camiño, outros eh, quedaremos máis adiante, pero temos moi claro o que queremos que xa non tanto defendemos os intereses dos pensionistas actuales, que tamén, porque esta reforma que se está a facer da, da suba anual en función do IPC medio, pois nos perxudica a todos, por suposto. Pero, sobre todo, o noso interese é o defender a posibilidade de que os traballadores actuais e futuros ao momento de chegar a xubilación poidan ter unha pensión mínimamente digna, que poidan vivir os últimos anos da súa vida con dignidade e non se piden nin, nin grandes luxos, nin, nin, nin, nin grandes cuantías, se pide un mínimo vital para poder seguir subsistindo hasta o final dos días, non? E iso se quere terminar, se quere terminar coa privatización. E o tema das traballadoras do SAP é un exemplo clarísimo de como está, ou das residencias, as residencias nas cales teñen unhas, unhas, uns precios desorbitados que é imposible por 95% da población o poder pagar un custo como teñen as residencias actuales, que algunhas delas chegan a 2.000 e pico de euros, e eles ven aí un nicho de, de beneficio, por lo tanto están traballando a tope para terminar con todo o ben público que temos. A máis, en, eh, fa falamos de, da, desta nova, digamos, eh, reforma da, da, da sistema de, de pensións, pero hai cousas no que, que, que non, non, non, non entendemos, igual que, que non somos <coughs> somos moi parvos e parvas, non? Pero, por exemplo, non? É falamos do que a nivel do, do Estado español eh, eh, hai máis de 3 millóns de, de, de persoas en o paro, en Galicia máis de 120.000, eh, falamos de, de a continuidade, non? De, de que a xente eh, se obriga que siga eh, eh, xubilándose aos 77 anos, que se penalice si, si se la, la xubilación anticipada, aínda que a, propia xente que fala desta penalización como son os grandes empresarios, sí que moitas empresas están eh, favorecendo, por dito a Aixina, eh, a la xubilación anticipada. É todo unha, unha tolería. Non é, non é fácil de entender isto, sí. o sea, bueno, é fácil de entender porque aquí o único que xa é buscar o beneficio deles sin máis importa e son bledo a, o benestar asociado, eso en primeiro lugar. Lógicamente, como argumentan de que hai que traballar hasta os 67 anos que se xa está aprobado, a lei Zapatero xo, xo aprobaba, pero eh, incluso hai aí globos sonda lanzando que hai que traballar hasta os 70. Sí. Hasta os 70 poden traballar os que din isto porque están en, en cómodos despachos con unha calefacción ou temperatura ambiente a mellor a 20 grados, ou si que ni siquiera poñen eles porque teñen que año paga, non? Claro. E cando queren un café, dinllo a o secretario ou secretario ou a persoa que teñen o seu servicio que lle trae o café eh, naquelas condicións. E esta xente que non ten máis que preocuparse do que vai recibir a fin de mes e cada vez máis, aunque se extorsionando aos traballadores, por pois, lóxicamente din eso. Pero eh, din por, ese, por un lado que hai que xubilar os 67 ou 70, pero por outro lado están facendo regulacións a, a persoas maiores de 55 anos persoas que nesa situación elles imposible encontrar un novo posto de traballo. Eso por un lado, por outro lado tamén, con esa um, incremento da edad de laboral para poder xubilarse, estáse impedindo que a xuventude, esta xuventude que é a máis preparada, que nos costa recursos de todos os traballadores tamén, porque tamén cotizamos para que as nosas, as nosas escolas, as nosas universidades poidan formar a vos traballadores e ben ben preparados e o coste que teñen non lo van a rentabilizar aquí porque vense abocados á emigración. Teñen que ir a outros eh, países donde teñen unhas condicións laborales que lles permite polo menos vivir e polo menos seguir formándose na súa na, no seu traballo, no traballo que para o que estudiaron e aquí lles se impide totalmente porque aquí hai licenciados, hai vos investigadores e que están cobrando mil euros, pero a dónde imos con isto? A dónde imos? Que sociedade queren formar estos especuladores de todo de todo o público, estes exterminadores do benestar social? Porque, bueno, xa hai que falar con palabras duras e decirlo que son exterminadores do ben público, nada máis. Non hai, aquí xa hai que deixarse de, de tonterías e empezar a, a decir as cousas como son. En, en eixe de, decía as cousas como son de que de que os falas, eh, pensamos que, también es, necesario que em, empecemos, si, no estamos ya, a, asumir que, esto, cuando falabas tú también al principio ¿no? de, las pensiones, eh, es causa de, de, todas, pero que también es una causa global, es decir, toda gente tenemos que ser conscientes que, que non podemos a abandonar as rúas mentre se está eh, facendo unha desmantelización total do, do todo o sistema público ainda o, tamén están a, eh, o, o sistema de pensións que tanto tempo le vamos escoitando que é un sistema que, que non pode ser, que é un sistema non sostenible, cando es, está de, demostrado e agora por fin eh, parece que van a facer un, unha auditoría no de, de cuántos millóns e millóns eh, se empregaron en, en, en outras cousas que non eran as pensiones, en outras cousas que, que non era a defensa do público. Sí, claro. Vamos a ver, eh, as cotizacións dos traballadores e dos empresarios que son os que nutren a Caixa Común da, da Seguridade Social termos das pensións, eh, durante moitos anos había excedentes ou houve excedentes. -huh. Mm. Eses excedentes foron empregados polos distintos gobernos en outras cuestións que nada tiñen que ver coa, coa seguridade social e co, coas pensións. En vez de acumular eso nunha caixa común, como en poucos anos eh, a, a, a chamada ucha das pensións chegamos aos 67.815 millóns de euros, que en, en tres anos o, o Partido Popular eh, rematou con ela, e eso que nos subían aquel famoso 025 que era un insulto hacia a clase traballadora hacia a clase pensionista, hmm. eh, dicindo que non se podía subir. A raíz das movilizacións que se empezaron a facer, eh, sobre todo a do 2018, pois obligou obligou a que cambiaran esa um, incremento do 0,25 e apareceron cartos, apareceron cartos para subir segundo o IPC. Non pasou nada. Nesas épocas, no 2016, 2017, 2018, xa estaban comentando eh, lanzando ese globo sonda para que ao final a xente se vaya se vaya xa aceptando ese mal de ese bueno, pues o mal menor. Decían que eh, a situación eh, deficitaria do sistema público de pensións obligaba a ir quitando unha paga extra. Querían quitar xa a mitad das pagas, unha paga extra, querían quitar. Ben, a raíz das mobilizacións eso non se volveu a falar xa. Lóxicamente, desmontouselle a argumentación que eles, que eles estaban a facer, que nem se podía subir máis do 0,25 e que, bueno, íbamos abocados a, a ir reducindo a, as percepcións das pensións. Como eso non o conseguiron, entón, veñen con esta reforma e paulatinamente e a partir xa este ano temos algunha perda, pero é menos porque aínda imos ter a famosa paguilla, non? ese desvío do IPC, pois de alguna forma se vai a compensar. Non no 100%, pero bueno, se vai a compensar. E a perda vai ser menor. Pero xa cara o ano que ven, esa paguita non vai existir. E van meter o IPC medio, o cal posimos a perder aquí pois un, un porcentaxe elevadísimo. E iso ano tras ano, ao final da, da vida dun, dun pensionista, pois vai a supoñer unha cantidad importante de, de perda de, de poder adquisitivo. A máis, cando escoitamos falar do, do, d'aquesta, d'aquesta reforma, non? De decir, tamén unha, unha cousa de, da, das que estáis de, domandando, non? É que, es que as medidas que se tomen eh, se consoliden, ¿no? Porque moitas veces, es decir, son medidas que parecen eh, en un primer prazo eh, boas, pero que tenen mo, mm. mo, moitas aspas, ¿no? Es decir, eh, que depende do futuro, eh, que depende de si se pode, decir, que o que pode ser bo para hoxe, pode ser eh, moi, malo para, para mañán. Sin duda, sin duda, vamos a ver. Eh, entre las esas eh, propostas eh, positivas, non? Bueno, do que me preguntabas antes da, da auditoría sobre o... Sí os desvíos das pensións e tal. Efectivamente, aceptouse, parece ser que se vai a facer, o cual vai a demostrar do, a donde foron centos de miles de millóns de euros dos pensionistas que foron utilizados en, no fin para o que non estaban previstos. E eh, logo, eh, a cuestión de os gastos impropios que se cargaban a, as contas da Seguridade Social, que supón sobre uns 20.000 millóns de euros anuais, pois bueno, tamén é algo positivo, porque se vai a formar parte xa que esa parte se vai a pagar eh, eh, por vía presuposto xerais do Estado. Logo hai outro punto que é eh, o incremento das cotizacións o un 0,6%, non? Que é un, creo, ahora mismo estou falando de memoria, creo que é un 5% empresario, un 1% ao traballador, un máis ou menos nestes parámetros, non? Sí. Ben, pero tamén dice a coletilla, é moi grave Dice, eh, no caso de que estos incrementos non chegaran, habría que tratar de disminuir as pensións para que non houbera déficit. Ese déficit en xudal é coa disminución da percepción das pensións. Por lo tanto, esta é unha coletilla que eles ao largo dos anos tratarán de que se cumpla. De que se cumpla que digan, bueno, pois pues, con este incremento que fixemos das cotizacións e tal, non dá para pagar o incremento da, das pensións. Por tanto, temos que eh, traballar sobre a diminución das pensións que se están percibindo no momento. O cal, bueno, pois eh, nos aboca a un futuro moi negro, moi negro. E isto por todos os medios que era enforzar a xente que paga plan de pensións privados, como son os plans as PSV no País Vasco, e eh, plans privados de empresa, vía convenio, incluso facer aí un macrofondo público para que despois o administren as empresas privadas, a gran banca e aseguradoras, etc. O cal, pois, e, cos salarios que temos actualmente, que traballador pode facer un fondo de pensións? Primeiro, esa. Segundo, que os fondos de pensións, e últimamente estamos lo vendo, son ruinosos. E son ruinosos para os propios eh, suscriptores deses fondos, porque o que os administradores, a banca, as aseguradoras, etcétera, cobran por administralo. Por lo tanto, eles, eles van a ter beneficio sempre. Quen ten o perxuicio é o propio o propio suscriptor do fondo. E iso, bueno, pois é outra outra arma de doble fío que están utilizando e engañando a estes suscriptores, e que non pode facer, pois son el, os mismos os que cobran 3.000, 4.000, 12.000 euros ao mes, eses sí poden suscribir un fondo. Ahora un traballador con 950 euros, que moitos deses que están dicindo que hai que facer fondos, se opoñen no Parlamento a que se suba o salario mínimo siquiera a 950 euros, eh, xa me dirán eles con eses salarios que suscripción de fondos se pode facer. Sí, a verdade é que, que, que bueno, non, non, non, non por ser no, non, non negativos, pero a verdade é que a cosa non, non pinta nada ben, pero tamén de, decir que, que por exemplo, ¿no? que en esta, en esta lei que eh, nos ha sorprendido a nos moito, ¿no? Es decir, que, que porque pensábamos que era algo que estaba reconocido, ¿no? Sí que se reconoce el dereito das pensións de viudez de, a, de as parellas de feito, por exemplo, es decir que uh -huh. pero sí. sí, sí queremos eh, remarcar eh, que, que digamos o, o positivo desta lei de Eh, eh, creemos que é importante dilo tanto en, en movimento de, de as pensións, en, eh, pero en general tamén, ¿no? pero destacar en este caso que, que falamos con, con vos, ¿no? é decir que, que as cousas que se están a eh, aconseguindo, se están a aconseguindo gracias a movilización, É necesario que seamos eh, con, no solo conscientes, sino que, que si non nos estamos, eh, nos sumemos a, a, todas estas movilizacións porque está en xogo a nuestra vida. Sin duda, sin duda. Como comentamos xa ao principio, eh, as distintas plataformas sectoriais de, de, da defensa do público, non? De todo o público, desde a ecoloxía ao feminismo, desde as pensións a, as eh, traballadoras das residencias ou as traballadoras de atención no fogar. Estos son sectores que todos, todos e cada un dos colectivos temos que apoiar. E o ideal chegaría chega a ser o, a buscar un, un punto de encontro no que todos e todas nos apoiemos, porque todos ao final estamos traballando polo mismo, por o benestar da sociedade, sobre todo daquela parte da sociedade máis desfavorecida. E aí nos encontraremos todos. En esa línea estamos facendo. Feito de que nos estemos apoiando as convocatorias de outros colectivos, pois e outros colectivos están apoiando os nosos, pois é indicativo de, do camiño a seguir. É un traballo arduo, porque os medios evidentemente fan todo o posible por desvirtuar a realidade que estamos a vivir e ao mesmo tempo tratar de buscar incluso enfrentamento entre colectivos, non? E, e aí estamos e aí nos encontrarán e temos moi claro que o noso, o noso Parlamento, o noso Parlamento onde nós podemos facer leyes, modificar leyes, eso é na rúa, na rúa e nas prazas. E os que están no Parlamento moi cómodos sentados nos seus mullidos eh, sillóns, pois non terán máis narices que ir eh, pouco a pouco eh, legislando a favor destas peticións que estamos a facer. Temos moi claro que a cousa é difícil, algúns de nós mellor non veremos esas melloras, pero outros sí, e, e a idea que ese futuro que queremos para os que veñen detrás, pois sexa cando menos, se non mellor, polo menos igual que o que algúns eh, tivemos. E que o, que o conseguimos a base de loita durante moitos anos porque todos os beneficios sociais que tiñemos estamos perdendo pero marchas forzadas. Sí, a verdade que, que falando ¿no? con dos diferentes eh, sectores, eh, o que acabas de decir, eh, eh o comprobamos ¿no? como, como estamos eh, peor que, que fai que fai unha década este, estamos que cada cada volta peor. Eh, pero sí queríamos desde digamos desde a túa experiencia tamén, é dicir, non vemos cousas, ¿no? que, que, que, a, que acabamos aceptando entre toda a sociedade como como normais eh, que pensamos que cando falamos da, das persoas eh, de, de máis edade eh, todavía é, é moi máis, non sei como a diro, é eh, sangrante, non? Por exemplo, nos hemos acostumado a que os bancos, eh, isos que, que viven do, do noso dinero, eh, os teñan eh, as persoas facendo cuas, eh, coas eh, de para poder sacar o dinero eh, sen importar la edade de, de esas persoas, é dicir, eh, eh, eso é normal, por exemplo, pero que tamén estamos vendo como con la toma de COVID eh, se implanta un sistema, es decir, que se quiere mantener, que es de, por ejemplo, de salud a, través de, teléfono, decir, eh, o por ejemplo las administraciones, vemos como eh, venden como BOA cuando se pueden hacer o, digamos, a gestiones administrativas vía vía digital, e quitando a posibilidad de hacerlo en presencia. Todo isto son, <coughs> son cousas que, que, que desde o de, visto desde desde a perspectiva eh, fan facendo tamén un ataque a, a xente máis ma, ma, máis, máis maior. Eh, sin dúbida, por parte tanto das institucións como das empresas, neste caso a banca, uh -huh. están aproveitando esta situación de pandemia para ir eh, apretando cada vez máis, quitando dereitos e de alguna forma forzando forzando a que fagamos noso traballo que eles queren facer, que eles terían que facer. E vemos, e na escola, efectivamente, con chuvio, con frío, ou con, con sol, eh, grandes leader, eh, especialmente persoas maiores, que para facer unha xestión que total era unha persoa que ia facía nun, nun momento nun, nun mostrador, claro. pois teñen que facer eles nun caixeiro e incluso obligándolles a ir a aquela hora. Dentro de pouco daránnos un, un, unha data para, para poder ir, data hora como, como se está facendo coa sanidade pública, non? Hmm. A sanidade pública, pero iso é, son situacións programadas. Isto todo está programado de antemán e con tempo, donde van programando pouco a pouco e dificultando o acceso aos servicios de, da xente especialmente a xente traballadora e, e iso da banca pois é, é sangrante nos están, nos están extorsionando con tasas aí impagables sobre todo eh, a quen máis lle cargan? Pois os que non teñen uns ingresos eh, mínimos aqueles que non teñen un ingreso mínimo de, non sei, de mil euros ou a unha cantidad X, a ese si lles cargan. E o que ten centos de miles, ese non, aí se dan si todas as facilidades. E aquí vemos o exemplo de, claro de discriminación en sentido en sentido precisamente eh, moi negativo para esta xente, non? Aquí o que máis ten, damoslle todas as facilidades, pero que non ten, en vez de facilitarlle, cando menos, o acceso a unhos servicios, non, estamos perxudicando máis. Que persona maior hoxe, hombre, algúns empezamos a movernos un pouco nas redes e gracias ás redes pois temos eh, comunicación a nivel estatal e incluso internacional entre colectivos, pero hai unha gran maioría de persoas que teñen que facer un documento, facer unha petición calquera, e non, non primeiro, nin teñen os medios, nin teñen as, os coñecementos para poder facelo. O cal é un, unha forma máis de, de, de perxudicar a, a, a xente. E xa non digamos o tema de, de atención sanitaria presencial, que eso xa, vamos, eso hai que eh, loitar por elo, pero, pero a tope porque están quitando profesionais, están incluso extorsionando aos profesionais este que contratos están facendo con sanitarios. Pois chega un momento que os sanitarios dicen, bueno, pois me vou a outro país que aí polo menos me respetan que respetan o meu título que teño, respetan o meu traballo e me pagan máis ou menos en unhas condicións eh, máis recentes. E aquí se está facendo realmente un, unha explotación de traballadores, eh, pero vamos, eh, a mí, eh, bueno, Eh, en calquer caso, ti queres ir eh, algún contacto a administración ou pedir unha cita médica, tens que falar con unha máquina e marque o tal, e marque o cual, e se queres o outro, e outro. Unha persona maior eso non o pode facer. Por lo tanto, ten que eh, buscar outra persoa que lle faga, ou ben familiar, ou, ou amigo, ou que sexa que lle pague esa xestión. E esa administración que debera, debera de facilitarlle o contacto precisamente dos ciudadanos con, con, coa propia administración, por non trata cada vez máis de perxudicar e de, mm, de impedir que o ciudadano pois teña acceso aos servicios que en teoría no sistema democrático ten. Que, bueno, esta xa é outra cuestión que, que podíamos falar do, da, da cuestión democrática tamén. Sí, porque porque niso, ¿no? É, eh, porque a máis do, digamos, o, o máis eh, que, que, que encende, ¿no? É eh, que despois tamén o venden como se si fueran cosas positivas, ¿no? Por exemplo, a, falabas tú agora de, do tema de, da sanidade e de, e de os profesionais que se tenen que se, se ven obrigados a, a, a marchar, ¿no? É dicir, eh, vimos eh, agora hai uns días como se, se pone eh, a, a chamada a profesionais xubilados do, do, do sanitario para que fallan a, a facer o, o traballo porque están saturadas, é dicir, de, eh, incluso vemos eh, o, o, o País Vasco eh, por, que se fala moitas veces de, de, de, de facelo do, do, do modo voluntario, pero aínda que se, se xa pagando, é dicir, eh, estamos tolas, é dicir, desde de, temos médicas e médicos e profesionais da saúde que non poden treballar, e, e, e, e chamamos a, a, a, a chamar as persoas eh, ya xubiladas, non, non sei. Sí, é un, é un contrasentido de todo isto, non? É unha administración eh, non creo que se encontre desbordada, senón que isto é a consecuencia de unha estrategia que viñeron facendo. Claro. Ir vaciando os centros de saúde, os hospitais, eso de, de, de, de profesionais, contratos contratos de, de días, de horas, e, e unha persoa que empeza a súa actividade laboral, que quere formar a súa vida, unha persoa con 20 a tantos, 30 anos, pois non pode facer un, un, unha planificación da súa vida, porque que parella se pode casar a día de hoxe e propoñerse ter unha familia coa situación que teñen? Si hoxe os chaman e mañan xa non están traballando e encima por salarios míseros, non? E os contratos esos é, eh, é eh, que é vergontoso que, que, que haxa profesionais que teñen un millor dun ano 40 contratos ou 60 e para traballar a millor é 5 meses, como moito. E iso se está facendo. E iso é unha forma de, desocavar a unidade social do, do país, non? A sociedade quere des, eh, desestruturada con este tipo de cousas. E aqueles profesionais que formamos cos impostos de todos, e entre eles os dos traballadores tamén, ao final ves abocados a marchar do seu país e buscan un medio de vida, forman a súa vida e por noutro país, que lles, cando menos lle respeta un pouco máis a súa situación. Que tampouco é para botar cohetes, pero bueno, está pasando isto, non? Sí. O sea, eh, primeiro obligamos a nosa xuventude a que emigre E logo despois dicennos, no, pero é que non hai profesionales para contratar, non hai profesionales porque vos botaste fora, nada máis. A vosa estrategia foi esa, foi o, o deteriorar un sistema público de atención sanitaria que tiñamos que se consideraba un dos mellores do mundo para min era moi bo sí. moi bo pero a dez anos atrás eh, isto eh, foi se deteriorando de tal forma que non vamos non, non é nin a sombra do que era e se cando tiñamos menos ingresos éramos capaces de sostener estos servicios públicos, pois con máis ingresos, pois con máis razón debíamos poder sostener esos servicios. Pero, claro, estamos loitando contra os intereses económicos de grandes grupos depredadores de todo de todo canto ben público temos. Non, non queremos robarte moito moito máis tempo, pero sí que queremos unha, unha última pregunta, ainda porque no, nos, nos parece, non sei, tamén é importante remarcar, non? É dicir, por por, por tema por tema real, isto non, é unha decisión, é dicir, as, as, as mulleres eh, viven mo, eh, máis anos que, que, que os homes, é dicir, de, de, eh, cando falamos do, da, das persoas maiores e moi ma, ma, maiores, é dicir, fa, falamos dun tema que, que moitas veces está aí como eh, que se intenta esquecer, non? Que tema de que, que vai máis alá tamén do, do tema económico, el tema de, de, de a soedade, non? É dicir, de, de un, un, un feito eh, eh, que entre todas que, que creo que tamén temos que chamar a atención de que é moi importante, non, como se fizo en durante a pandemia de, de, de apoyar a, a xente que non podía eh, o comprar ou lavar de, de por o tema, pero tamén que, que sepamos eh, eh, non sei como dido, no? facer un toque de atención cando polo que sea levamos dous ou tres días sen saber nada da nosa veciña moi moi moi maior que nen, non sei, preocuparnos porque a, a xente maior eh, eh, a, a soedade é un problema real eh, eh que está facendo a, a moita xente morir morrer so, a e, e causas. Evidentemente, ese un gravísimo problema, sobre todo personas mayores, personas con capacidad disminuida por ejemplo, para poder eh, eh, valerse por sí mismo, ¿no? Hmm. Eh, e isto se facendo, está, e todo un día ou outro estamos vendo nos medios de comunicación unha persoa que apareceu morta, unha persoa que tal, porque os veciños vían que non había días que non, non o vían por aí ou que si, entonces denuncian o caso, non? E esa propia administración debera de ter en conta eso. Pero, por outra parte, a administración tamén está interesada en que canto menos contacto teñamos entre a sociedade, mellor eh, están promocionando o individualismo. Ti arreglo teu e ademais demais non te preocupes dos outros. Isto valle moi ben a administración e valle moi ben o poder económico. Canto menos relación teñamos entre as persoas, para é mellor. Porque non haber relación non comentamos, non analizamos situacións e entonces a eles lles interesa. O único que vemos é o mellor na, na televisión o que nos din eles que, que o que eles queren que nós eh, saibamos, que non quere dicir que sea a realidade. E é unha realidade distorsionada e as medias mentiras que a veces son peor que, que, que, que a mentira completa. E isto se está utilizando, creando un individualismo e estamos vendo en todos os sectores da sociedade, pero especialmente no, no sector eh, máis novo. e estamos vendo esa si tú arreglas lo tuyo que ya, ya, los demás que, que se arreglen tal. Uno o de cada un podemos arreglar mejor mellor un momento dado, pero ao final todos íbamos a caer e a ter o mismo problema. Se a sanidade vai a pique, íbamos todos porque da clase trabajadora non, non a ter capacidade económica para ser atendido nun hospital privado. Por lo tanto, a nosa obriga a defender o público. E canto menos contacto haxe entre personas, pois menos se fala destas cuestións. Entonces aí é outro outro dos un dos puntos débiles que temos na sociedade que hai que hai que tratar de corregir, non? E nos toca, pois, e o mellor eh, punto de encontro e, e o punto de debate nas, nas mobilizacións que se fan as plazas públicas e as rúas que é onde onde temos nosa, a nosa capacidade de, de influir nas decisións políticas que se pagan. Pois a verdade é que, que animando a iso, non? A, a apoiar eh, a, a, entre todas, non? E a, a construir, e, eh, a reconstruir, porque porque o sistema está sendo desmantelado co, constantemente, todo o que o, o público, Eh, nos mo moitísimas gracias por por atendernos. Eh, sabemos que que hoxe era un día complicado e tamén son datas complicadas, ¿no? Decir, pero bueno, eh dende de, de aquí desde de, de a la Caimera de verdade que, que moitas gracias e que sempre que queráis os, os micros están están abertos e si ti, Gonzalo, queres engadir cal, calquer cosa, nos encantados de que vos fagas. Bueno, moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de, de facerlle chegar a xente as nosas inquietudes e a nosa, digamos, o noso análisis do problema que temos e, bueno, abertos a cando vos queirades que chamedes e, sin problema ningún sin problema ningún, pois aí estaremos e desde logo facer un chamamento a toda a xente que o problema dun é o problema de todos. E, e se non nos juntamos, se non nos unimos, coas, coas diferencias que poida haber no debate que, que estamos tendo e eh, que temos permanentemente, pero chegamos a acordos en común defender o noso e o noso defender o público, porque é o único que nos pode salvar na actualidade e sobre todo no futuro. Non esperemos nada da privatización que, que queren facer pues con esa última, no, no esperemos nada, sino sal, salgamos, ¿no? E eh, o reivindiquemos entre todas, nos, nos quedamos y o dito que, que moitas gracias, que, que vaya moi ben, e eh, tamén animar a xente de, do, do Vigo, de alrededores que, que, se, que se sume a, a estas concentracións cada primeiros de, de mes, eh, vamos a ir mm. estar, estar atentais. moitas gracias, eh, e, e Diago Gonzalo. Pois moitas gracias a vos. Calimera. Rompendo a incomunicación. Un outro xeito de informar. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Ah, os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Apoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Sapoconchos Crew. No tempo do agasallos, o tempo de, bueno, de distas datas, non? Que, que sempre parece que, que temos que, que agasallar a xente que... Bueno, non no sempre decimos que temos aí unha una doble cousa, non? Pero pero xa que, que temos que eh, agasallar ou que temos que que a, a nos mismos tamén moitas veces que, que é mellor que facerlo con con literatura, eh, con libros, eh, para, para, esto, para poder eh, saber, ¿no? eh, a, algunos libros que podemos o, o regalar o agasallarnos a pues a contamos con nos con, con Antón Pedreira eh, de, de a librería Pedreira que que agora acaba de facer os, os 40 anos de, de vida Eh, moi bon día, Antón. Hola, moi bo día. Que tal, como van as cousas de, de as ventas en estas en estas datas? Bueno, pois pues, eh, a verdad, pois pues, eh, bastante contento. A xente pois pues, bueno, está respondendo moi ben a a compra do libro físico e para nós, pois, bueno, eh, pois é unha satisfacción moi grande de que a xente, pois, bueno, vexa que, que o libro en papel, pois, é, é realmente o, o máis importante, é o mellor amigo que hai e daquela, pois, bueno, estamos eh, moi contentos, a verdad que sí. Queríamos eh, ainda un pouco de, de, de falar do, dos libros, ¿no? falamos disto que, que levais ya cua, décadas aquí o, on Compostela, é dicir, eh, bueno, eh, estos dos últimos anos seguro que han sido moi moi complicados, pero cuá é, é un pouco o balance desde a vosa experiencia de, de como está o sector do libro, eh, o sector das librerías, das librerías e sobre todo eh, en Galicia ou de, de, en lingua galega o libro. Bueno, eh, o sector, pues, bueno, nestes 40 anos, pues, bueno, eh, hubo moitos cambios, cambios estructurales, cambios de hábitos, cambios de de mesmo de, na forma de vender, non? E, e me que cando, bueno, empezamos a vender libros, pues, bueno, era unha situación diferente, xa, xa non había tanto como, por exemplo, agora nas librerías, que entra si son realmente espacios eh, de espacios grandísimos, espacios na cual, pues, bueno, eh, eh, fanse presentacións, asignaturas, e antes, pues, bueno, acercabas a unha librería e xa iba xa con idea feita e, e pedías aqueles libros que, que, que, bueno, que tamén é verdad, é decir, antes publicábanse muitísimo menos libros do que se está publicando mm. na actualidade. Pero, bueno, foron pasos que se foron dando e, e bueno, sí que estamos contentos porque, bueno, e estamos en un, nun barrio como é o barrio de San Pedro, un barrio tan senlleiro, un barrio tan tan importante, non, para para mesmo para Compostela, na cual, pues bueno, estamos moi moi orgullosos de, de participar en el como, pues bueno, como centro cultural, non? Porque durante todo o ano, pues facemos, bueno, parte de eso, de, a venda de libros, pois muitísima actividade cultural, presentacións de libros, a Semana da Novela Negra, que mm. retomaremos eh, este ano 2022, depois de dos anos en poder celebrarla, e depois de dos anos eh, facéndoa, non? E, e bueno, son, son cosas que, bueno, que, que estamos contentos e, e bueno, eh, os hábitos cambian, cambian as estruturas, pero bueno, o amor ao libro sigue que é o máis importante. Recordar a xente que, que nos escoita que, que a librería se, se trova en la rúa do Dome Santo 55, o barrio de, de San Pedro, como ben eh, os decías. Eh, una pregunta, Antón, como como persoa de que tiene una empresa o barrio e tamén como veciño eh, tamén farto de, de as obras de Concheiras. <laughs> Home, farto das obras antes estamos, é dicir, nós <laughs> xa, mm, non sei, debe de facer oito anos tamén foi cando se fixo a modificación toda na Rúa do Home Santo e, bueno, daquela tamén pasamos, non sei, cerca de de dous anos tamén con obras que eran interminables. E, vamos, eu, eu sí son consciente de que as obras e, e para o comercio eh, fai moito daño, moito daño cando non se, non se cumplen os prazos que hai que cumplirlos, pero, bueno, tamén hai que mirar que depois cando estén finalizadas, pois, eh, se realmente serviu para nada esas obras, non? Claro. Ou, ou si sirven para... Eu creo que iso é o máis importante que hai que sufrilas eu creo e sinceramente eu digo tamén eu prefiro facer e sufrir obras e non que non se faga nada e sobre todo eso que cando trae unha modificación pois de todo o entorno non na, no que estás e eu creo que, que van en ese sentido eu creo que pode ser positivo xa, vamos para, evidentemente para os concheros e non me centro tanto como a mellor administración centrouse en que estas obras son para os peregrinos, e eh, creo que eh, para min eso xa parte dun erro grandísimo. As obras cando se fan, fanse para os veciños, non se fan para os, para os peregrinos. Os peregrinos sempre tiveron un seu sitio para entrar, pero que nes, teñen que disfrutar e que nes realmente votan todo o ano eh, en ese barrio son os veciños. Eu creo que, para min, tanto da parte da Xunta das obras que ten que está facendo aquí como pola parte do Concello creo que se equivocan nese sentido non? as obras son para os vecinos Si, sí, ol, olvidarse do, do, do, do ciudadán no? da, da xente de, de a pie ma, de a pé má, máis claro. alá do, dos peregrinos pero bueno, iso daría para, para moitos pro, programas para moitos, sí, sí. Aí <laughs> que, que si, si queres eh, bueno, pues eh, aprofundimos un pouco de, das lecturas que os, os recomendáis desde a, desde a librería eh, Eu recomendo todo o libro xa para partir, porque eu creo que, que as recomendacións, eu creo que sí, que están ben, pero eu creo que a, a mellor recomendación que se pode facer a unha persoa pois, é que lea libros. A partir de aí, bueno, pois eu teño aquí dúas recomendacións, eh, unha é eh, a última novela de, de Lidiza Costas, Golpes de Luz, que está publicado en Edición Xerais, na cual, pues, pois, bueno, unha, unha rapaza, Xulia, que, que, bueno, que volve a casa familiar, o que ao volver outra vez á súa casa, pois, bueno, é, é como mm, enfrontarse ao, a un pasado cheo de, de segredos, non? Bueno, pois é un libro que está moi ben, e ten humor, ten algo de todo, non? E creo que, que de Inicia Costas, pois, creo que é unha das mellores plumas que temos eh, na actualidade en galego, e, e eu, vamos, eu estou clarísimo de que isto vai ser unha das grandes novelas da literatura galega. E despois outra novela eh, é de María Rey Vilas, que está en Galaxia, que é Flores de Ferro, e é unha novela que, bueno, eh, que é unha novela que, que tamén me gusta, é unha novela que me gustou moito porque, ah, porque además, xa transversalmente fala da memoria histórica, creo que tamén é unha parte moi importante da nosa da nosa historia creo que non se pode esquecer e a partir de aí, pues, bueno, te hace unha historia de, tamén de, de unha familia que, que volta á aldea depois de, de, de votar moitos anos no, no, no ámbito urbano, non? E a verdad que, bueno, son dúas obras que eu creo e, e non é casualidade que escoller estas dúas obras porque eh, a verdad que son para min, xa como antes comentei Lidia Costas, unha das mellores ou a mellor pluma que temos na literatura galega e outro para mí, María Rey, que foi un gran descubrimento con esta, con esta novela que realmente pois, eh, estamos aconsellando. E recomendaría tamén un libro, como non, para, para as crianzas, non? creo que tamén é importante, e mm. na cual teño aquí un libro ilustrado por Bea Gregores e o autor eh, Irene Alonso Gasalla, o título é A Caca Cuca, esta editora eh, é que xa o título xa, sí. xa é moi chamativo ao mellor non tanto para os pais e para as nais pero sí para, para as crianzas é eh, a caca cuca e bueno, pois este é un libro pois, eh, que, van a vai contar historias cantas cacas de campisaches tamén, eso tamén dá para moito tamén falar de, das aceras todas cheas de, bueno, desas cacas de can, non? Sí. Que non son culpas do can, son dos, de, dos can andan co can. É un libro, pois, que xa chego moi, moi bonito e, e que con as ilustracións preciosas como comentei de, de Bea Gregores e a verdad que mm, estou moi contento tamén bueno, con esta obra porque sinceramente mm, o rapaz xa que xa escoller eles sí. que non sean os pais e as nais que, que digan, ah, este libro que me gusta gustará a ti, pero seguro que o rapaz o mellor non e daquela eh, acostumbrarnos un poquinho tamén a que os rapaces sexan eles que en, que escollan, porque se escollen mal, depois van escoller mellor. De outra maneira, creo que é un error, pero bueno, <laughs> aí estamos. E queríamos eh, facerte aí, porque fa falamos eh, o que acabas de decir último, os parece moi moi importante que, que podan podan decidir el, eles e elas, ¿no? decir, de, pero un sector que, que moitas veces eh, dos, dos medios falamos a, ao mellor pouco e eh, damos máis importancia pues a videojuegos, a vídeo a otro tipo de, que es verdad que, que ellos están ahí, pero para el público, digamos, eh, eh sé non eh, de, de, 16 a, 21 ...o un poco menos, no? Desde 13 o 14, un libro que, tú recomendarías? Hombre, pues, ahí también hay un abanico ...muy, muy amplio eh, dentro de, la literatura. en este momento, pues, mira, están sacando unas reedicións unha editora que lle chaman Aira, editora que é da Yariz, e sacou e, dos libros para mí moi, moi, moi ben feitos que é eh, un para Heidi que as ilustracións maravillosas e, a, e despois, bueno, que é o máis importante a, as, eh, a tradición é de Patricia Buxán Oiteiro e a verdad que é impresionante son dos libros que para agasallar neste momento e o outro é Unha noite no tren da Vía Láctea de Kenji Miyazawa que está traducido por un ourensán que é Gabriel Álvarez Martín, Martínez, que por certo é o traductor de Murakami ao español, é decir, un, un libro que ten, bueno, a verdade, unha traducción moi boa, e depois, bueno, as ilustracións como de Heidi son tamén do outro ourensán, de Miguel Robledo, unhas ilustracións realmente impresionantes. Son dos libros que mm, presas podía conseguir outros máis, pero eu creo que estes dos libros merecen estar aí e, e merecen estar aí por, porque realmente unha editora como Aira pois, apostou pola traducción, sobre todo por traducción con moito con moito, con moito criterio e un, que, que realmente pois, eh, uns, eh, ilustradores e con, sobre todo as traduccións que para min eso é importante dentro da, deste mundo pois é, e é, son estes dos libros que xa te podía outros sí, sí, pero bueno, neste momento creo que son os que realmente merecen porque o gran traballo que se está facendo dentro da traducción eh, ao galego e despois dentro da ilustración porque temos uns ilustradores e ilustradoras maravillosos e daquela, pois, bueno, un pouquinho, pois, tamén apostar neses dous sentidos, non? Pola traducción e apostar pola, pola ilustración. Pois a verdade é que, que, que eh, encantados do, do estas recomendacións, eso, recordar a xente que, que a librería Pedreira está en la rúa do Home Santo 55, eh, animar, como tú dís, a que a xente le, lemos, a que as propias librerías, as librairas, a, as bibliotecas, Eh, eh unha última curiosidade, decir, dicir, de non te preguntaremos o teu libro preferido a un librero, iso é moi complicado, pero sí unha curiosidade. Eh, hai algún libro eh, que Antón haya releído e releído e continue releendo moitas veces? <laughs> Home, hai dentro dos clásicos moitos, a verdad, e iso un libro que, que vas pasando que a edade tamén e vas entendendo o libro, é como se o libro se estivera movendo, non? Hai moitos artigos. Ora, é un libro que, que, que, que para mí foi todo, pois, hai dos Un é a memoria do Neno Labrego, de, de Neira Vilas, e que, bueno, que foi un dos grandes escritores de lingua galega que tanto apostou e tanto traballou eh, por, por, por, o libro e, e este tanto tanto fixo non para pola cultura galega que, que bueno, que falar de Pepe Neira pois é, é falar realmente de literatura galega en, en, en grande, non? Porque, porque vamos, o merece moitísimo. E depois outro libro que para min, bueno, xa máis pelo que pudo significar non como persoa ou como adulto, como, como individuo, pois é sempre en Galiza de son os dos, os dos libros Pues con iso no, no, que, quedámonos eh, de verdade eh, agradecer que sabemos que son fe, datas que para ben, é eh, porque porque sempre é necesario de tamén eh, eh, eh, eh, vender e eh, que a xente se, se apropia das librerías. Recordar iso que tamén estigan a, atentas porque eh, teneu como a librería teña unha vida cultural eh, moi grande eh, tamén, eh, moi agradecidas nos como como lectoras e como e como público de, de, de ese tra, traballo que, que estáis facendo e que le vais facendo vos e outras librerías tamén do, do Compostela. eh, Nada, eh, por nós eh, agradecer de, de verdade se eh, ti queres engadir cal, calquer cosa, encantada de que o fagas. Pois pues, eh, nada, de que estamos moi orgullosos de levar 40 anos en este maravilloso barrio de San Pedro, en Compostela en xeral, uh -huh. e que, bueno, que a xente que se anime, eh, que bueno, que isto isto pasa e sobre todo pois eso, moito cuidarse e moito sentidiño que, que é futuro. <laughs> Pois moi, moitas gracias e seguimos eh, sempre que queráis os micros abertos e eh, unha aperta e eh, eh, bo, bo, boano tamén. <laughs> Pois nada, moitísimas grazas a vos por estar aí, porque tamén facedes unha, unha función realmente moi, moi, moi importante de cara de cada cidadano, ciudadano, non? Porque eh, para min creo que e, bueno, como tamén dentro do mundo do libro a, a información é moi importante cando a información é independente e é feita con para con para os cidadáns iso é máis importante e por iso pois eh, damos as grazas a vos tamén por estar aí e que durante moitos anos máis podamos seguir Pues graciñas eh, boas lecturas. Venga, un abrazo, Antón, una Igualmente, Chao. Una grande. Os sapoconchos Os sapoconchos, ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs> Sapoconchos se pone la nariz y también saca todo lo, necesario para, recibir eh, nuestros micrófonos, para recibir, eh, bueno, la magia la magia del circo que, que, en Navidad siempre, pero siempre, la verdad que queremos que, que el circo y todo lo que lo que nos, nos trae siempre siempre es bueno acercarse a ver un espectáculo de circo da igual la edad da igual de cero da igual si tienes 120 es decir que no que no que no te digan lo contrario si te gusta el circo acércate a verlo en este caso, la verdad es que no te digamos que te acerques a verlo a la actuación que, la, con la con la compañía que, vamos a hablar, que es la gente de la fiesta escénica y más con, su director y creador también del espectáculo, que es Abel Martín, porque las entradas están todas vendidas aquí en la actuación que tienen en Compostela esta tarde, pero bueno, que, como han tenido y seguro que van a tener otras actuaciones por, por toda Galicia, vamos ahí a estar atentos a, eso, ¿no? a los espectáculos, al circo, porque la verdad nos hacen recuperar, revivir y no olvidar ese niño y eh, niña y que, todas siempre llevamos ahí dentro. Y bueno, para hablar de todo esto ya contamos con nosotras y la que le agradecemos un montón porque nada, en, en pocas horas eh, lanzan ahí el espectáculo, eh, lo presentan en, en, Compostela. Él es Abel Martín. muy buenos días, Abel. Hola, muy, muy buenos días. ¿Qué tal? Nada, pues, pues la verdad que, que encantada, de verdad que, no, no, no, porque nos estés escuchando, pero, pero es que el circo es algo que, que desde siempre nos ha llamado, nos, nos trae mucho, es decir, incluso a veces eh, nos han mirado extraño cuando hemos entrado <laughs> solas en un, en un circo con, ya la edad que tenemos a ver un espectáculo, pero bueno, nosotras ahí apostando siempre que podemos por el circo y bueno, en este caso a hablar de de la, de la fiesta escénica, de esta obra también que representáis, pero también un poco de, la compañía, porque, porque ya son más, más de 20 años por aquí, por, por, por, toda Galicia, ¿no, Abel? Sí, sí, sí, cumplimos 26 años ya de, compañía. Aquí llevamos 21 mm, años. Hace, hace nada, el día 21 de diciembre, se, eh, presentó un se presentó un libro que escribió un escritor español que se dedica a escribir la única literatura de circo que hay en España la ha hecho él, y es un libro llamado Donde nacen los sueños, referido a Bayona y cuenta toda nuestra nuestra historia los 25 años cómo lo fuimos haciendo, cómo vivimos, cómo llegamos aquí, narra cómo cómo hemos crecido aquí, porque está la Galicia nos ha dado, pero mucho, mucho, mucho, y realmente esta es nuestra casa, esta, esta es la casa que nos acogió cuando recién llegamos, y, claro, ahora estamos trabajando en función de, la gente de aquí, porque el mundo ha cambiado mucho en este último tiempo, eh, los espectáculos están cambiando también de formato y bueno, nosotros nos hemos nos estamos intentando intentando adaptar a la, nueva situación y bueno, contentos de poder trabajar aquí en Galicia, ¿no? ahora estamos hoy en la, ciudad de la cultura y realmente es un referente dentro de los espacios escénicos que hay en, en, en Galicia, ¿no? Y, y, muy feliz que se nos dé la posibilidad de poder trabajar allí. Yo estoy súper, súper ilusionado con la función de hoy. Sé que la situación es complicada para todos, pero no podemos detenernos, ¿no? Debemos seguir avanzando poquito a poquito. Como, como dicen aquel aquí, eh, Abel ya ya ya ya chovió moito, ¿no? Pero es decir de de ese ese niño en en en, en con ocho años ahí en plena Patagonia. ¿En algún momento se imaginaba todo esto? No, no así. Siempre tuve la, la tenía la ilusión de poder hacer espectáculos, de poder la estética que hemos creado que, pudiera ser conocida y, reconocida. Nos conocen más fuera de, España que en España, hmm. porque hemos hecho muchas giras por fuera y bueno, y muy, muy, muy contentos igual. Pero ahora estamos en nuestra, en nuestra casa, nos reciben a gusto. Yo no me imaginaba esto y mucho menos que íbamos a estar con todo, con mascarillas y con todo esto. Esto, esto yo no sé si alguien pudo imaginarse una situación así tan larga, ¿no? Porque llevamos ya en nada dos años esta situación. Pero el circo siempre ha sobrevivido como todos, ¿no? Sobrevivimos a todas las situaciones que, que, ocurren, especialmente el circo ha, ha sobrevivido siempre a las situaciones climatológicas, ¿no? porque tanto los circos estables que se crean en los lugares más fríos de la Europa. Por eso se fueron haciendo circos estables para poder trabajar durante el año, porque no existían. las carpas antes eran unas lonas transparentes, porque la lona apareció en los últimos años, ¿eh? no es una cosa que siempre hubo carpa. Las carpas, claro, mm, se, eran estas, esta, era tela que, que se que sí, cuando empezaba a llover se empezaban a hacer bolsas y los trabajadores tenían que agarrar una escopeta de perdigones y tirar contra la bolsa de agua para que no les reventara la carpa. Después, claro, el mundo fue cambiando, fueron apareciendo las lonas, el, petróleo ayudó mucho para poder generar este tipo de plásticos impermeables, después minífugos, bueno, entonces tenemos la, posibilidad ahora de hacer teatros. A mí me gustan mucho la carpa, pero los teatros me gustan mucho. Y esta gira que, que estamos realizando por Galicia es para mí maravillosa que nos hayan abierto puertas en tantos lugares y que en todos los lados que hemos estado nos han tratado con cariño, con respeto y, y eso habla muy bien de, de, que la gente también está teniendo otra idea, otro concepto de lo que es el circo. Porque, Abel, de tú tanto a nivel personal, eh, pero también a, través de, lo que hacéis, de lo que hacéis y lo que hacéis en la, en la compañía, tenéis una, una apuesta muy muy cuidada, Donde donde lo, poético tiene mucha importancia, donde las escenografías clásicas y grandes, es decir, cobran un relieve muy muy importante y también tenéis algo que, siempre nos, nos, ha llamado la atención cuando hemos visto algún que, que eso, que ofrecíais algún espectáculo, ¿no? Que, es estos, los, los animatrónicos, ¿no? Sí, porque hemos, hemos decidido crear crear animales para conservar lo que es el circo como culturalmente se conoce el circo años 60, 70, 80, que era un circo con animales. De igual manera, el circo tiene 252 años como el circo en los formatos que nosotros conocemos como circo. No, no hablamos del circo romano, hablamos del circo, circo clásico que se usó sin sacrificios humanos, por decirle. O, hubo otros sacrificios que hemos tenido que hacer. En estos 252 años nace el circo como un espectáculo ecuestre. Luego, la situación fue llevando a la necesidad de ir poniendo otro tipo de atracciones y en el otro tipo de atracciones fueron apareciendo los animales. El trapecio tiene 150 años, es decir, todo fue ocurriendo poco a poco, pero bueno, nosotros lo conocemos como lo conocemos, ¿no? Cuando conocimos el circo, cuando ya estaba como estaba en los años 60, 70. Entonces, claro, ahí habían animales y entonces nosotros recreamos, recreamos estas situaciones porque es lo que está en, en la memoria de la gente. Seguramente las nuevas generaciones Claro, ya no conocen un circo con animales y es parte, pasó a la historia, como otras cosas que hubieron en el circo y que fueron pasando a la historia, ¿no? Que fueron entretenidos y resultaron en aquella época, pero después dejaron de, tener fuerza. Sí, sí, la verdad que, que, sí, es una, los que tenemos ya, ya una edad, eh, sí que estuvimos también en esos en esos, no, de los 60, pero sí, <laughs> pero en esos circos de, con, animales y las cosas han, han cambiado mucho, que nosotros también pensamos que, que, está bien, ¿no? decir, porque como lo que tú dices, el circo lleva muchos años y, muchos siglos, y en todo eso ah, pues, pues va modificándose porque el circo a la, larga, eh, bueno, se habla mucho de muchos espectáculos, pero yo creo que el circo es uno de los, de los espectáculos más cercanos al público de, de la calle. Bueno, te digo yo una cosa, Cirque du Soleil ha, ha creado ha hecho una revolución en el circo, donde crea un nuevo formato de circo que ha hecho acercar a un público que antes no se acercaba solo. Es un público donde es más difícil que vayan niños. Sí. Si, al Cirque va gente adulta porque sabe lo que va a ver, son espectáculos muy costosos, con unas infraestructuras tremendas. Entonces, Claro, no es el, espectáculo como se concebía antes, pero sí hay opciones para todos. De, calle también está lo que es el teatro de calle y todo, pero sí, sí tienes razón que, que esto ha dado mucha fuerza también al circo, todo este circo de calle se fue convirtiendo en lo que le llamamos el circo contemporáneo y hay cosas también maravillosas en el circo contemporáneo cada, cada, cada sector que hace circo, para mí me parece maravilloso intentar descubrir, de sorprender a la gente, de hacer que la gente tenga un momento feliz viendo las posibilidades que el cuerpo humano o las habilidades que el cuerpo humano puede darnos, ver la hora de dedicación a las cosas que no normalmente hacemos, ¿no? ni alcanzamos. Entonces, entonces, claro, la gente cuando pasa por la calle ve distintos tipos de disciplinas en la calle, se emociona o les gusta, <laughs> es algo que ya se había perdido, así es, no, la gente se le da nostalgia, si oh, yo iba a un circo y no sé qué, no sé cuánto, y todo ayuda a empujar a que la gente pueda volver, pueda volver al circo. Yo soy amante de, del circo, soy amante de los buenos espectáculos, estoy a favor de, respetar al público, de no hacer que el público se sienta engañado, estoy a favor que la forma de hacer circo que tenemos nosotros con grandes estructuras y escenografía clásica, es porque realmente estamos compitiendo con un alto porcentaje de, imagen que hay en todos lados, todo es imagen y todo entra por los ojos, ¿no? Y ver personajes indirectos, con vestuario y todo eso, prácticamente no, no se ve. Entonces decimos, bueno, venga, vamos a probar nosotros hacerlo, ya que no hay otro en este momento. Bueno, hay gente que, que está haciendo cosas y también cosas muy muy bonitas. ¿eh? El mundo del circo es muy amplio, da para todos. Me gusta el circo, me gusta el ambiente que se crea, me gusta cuando los niños se sorprenden y son felices y tienen un momento de, emoción, porque el circo siempre fue intentar sorprender a la gente, ¿no? que la gente viera, se fuera y crear una ilusión y que se fueran felices para su casa. Eso es lo que no se perder nunca. nunca. El, objetivo de, intentar que la gente se emocione, disfrute, eso es lo que no se debe, bajo ningún punto de vista, perder. Si, si es circo de calle, circo contemporáneo, da igual, lo importante es que hagamos cosillas para que la gente se sienta feliz, se sienta un poco más contenta, logre sobrellevar los problemas, porque uno nunca sabe los problemas de la gente que está ahí viéndote. Mm. Entonces, por eso digo yo, hay que tener un respeto enorme porque hay gente que va al circo buscando entretenimiento. El entretenimiento no es carcajada, ¿eh? El entretenimiento es ir ver, disfrutar y irse con una sensación bonita para su casa. Punto. No hay mucho más. Los payasos entretienen, divierten, sí, genial pero el objetivo de, nuestros espectáculos es pasarlo bien y, llevarse en la memoria un lindo recuerdo, decir, bueno, mejor o peor, pero vimos una escenografía, vimos unos elementos nuevos, vimos gente que por lo menos se esfuerza por lo que está haciendo. Son visiones distintas, válidas todas, solo la nuestra es distinta. Claro, porque además que comentas tú, ¿no? Algo que, provocáis y a nosotros nos parece muy, muy, muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Es que, pues eso, que, que, la gente se sorprenda, que la gente soñemos, que la gente volemos desde nuestros asientos viendo, viendo el circo y también que haya un encuentro muy necesario, creemos, entre, entre las diferentes edades, ¿no? Es decir, cómo vemos a una madre y a su hija o a una madre y a su hijo, a un padre ya se miran en ese momento inconscientemente y, están compartiendo esa sorpresa, esa... Sí. Eso lo tenéis, lo hacéis vosotras. Pues sí, sí, sí, todo, todo, todos hacemos esto. ¿eh? <laughs> esto es muchas, muchas gente, estas compañías que pequeñas o grandes, todos hacen lo mismo. Mayor o menor, todos se van contentos para su casa. Que, es necesario, que nada más, no solo en el momento que vivimos, sino en todos los momentos, ¿no? Porque muchas veces... En todos los momentos, sí, sí. El, el cuando llegaba a un pueblo era un acontecimiento. Ahora, ¡bu! llegó un circo, o si te entera, a lo mejor ni te enteras, pero hay que recordar que en antaño era un suceso cuando llegaba al circo y se hacían esas cabalgatas por, los, por el pueblo para anunciar lo que había y la gente esperaba el otro año que llegara el circo. Sí, yo recuerdo de muy pequeño esos esas gigantes con las con los no con los zancos estos que iban repartiendo las entradas por por, mi pueblo ahí en, en Valencia. Y sí, sí, claro. Era era era genial, es decir, la verdad que no queremos robarte mucho, mucho más tiempo, es decir, de, bueno, invitar a la gente a eso, a decir, a que, a que estén atentas porque, porque tenéis, bueno, habéis tenido una, unas navidades muy, muy buenas, nos comentabas tú también de, de público y vas a seguir ahí. Queríamos sí hacer algunas, un par de preguntas más antes de, antes de dejar que, que puedas... Una, una curiosidad que, viendo un poco ahí no, nos surge, ¿no? Es decir, de, habéis, habéis estado por, muchas partes del mundo, comentabas, pero una curiosidad, en un momento dado llegáis a representar incluso para, para Benedicto XVI, ¿eso es así, Abel? Para Benedicto XVI sí se mostraron cosas con el circo acuático ah, y después cuando ya estaba eh, el Papa Francisco. Vale, vale, no, era una curiosidad que ya sabemos que luego... Sí, sí, sí, con los dos, con los dos, con los dos se presentaron cosas. Bueno, con, con, con Francisco, además con, con un, bueno, con, con, otro argentino, ¿no? Ya, ya, o sea, <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí, El, primer papa argentino. Ya ves, ya ves tú que, la, la, vida lo que, lo que, lo, que nos, nos trae, pero bueno... Nada, pues la verdad que, que eso, queríamos agradecerte mucho, invitar a la gente a que, a que sigan, eh, pues eso, lo que hacéis desde la fiesta escénica y también, como tú comentabas, ¿no? A, ir al circo, a, descubrirlo. Te, animamos a ti a que, a que, bueno, ¿no? Desde aquellos orígenes en el teatro Landén y el, y el circo criollo de Buenos Aires, pues a que, a que aquí por Bayona y por Galicia sigas sigas haciendo circo, sigáis también enseñando, porque, porque también eh, tenéis esa parte, ¿no? De, de, animar a las nuevas generaciones a que sigan haciendo circo. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso es maravilloso. Sí, sí, sí, eso es maravilloso, seguir, porque nosotros estamos somos un cachito de la historia del mundo del circo. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar todo lo que viene atrás, informárselo al que está ahora para que no pase más adelante. Y así sigue, pues sí que sigáis muchísimos, muchísimos años y como decían aquí lo, lo, que, que, el, espectáculo continúe, ¿no? Y, ojalá también, aunque fuera ahí un poco, nosotros de vez en cuando echamos un poco en falta el circo en, la televisión también, que creemos que ahí se, ha, perdido muchas cosas, así que animamos también, si nos escuchan de, cual, de cualquiera medio audiovisual, a que apuesten por el circo en la, en la televisión también, ¿no, Abel? Por supuesto, y donde sea, uno va contento y entusiasmado pues muchísimas gracias y que sigas eh, con ese contento, ese entusiasmo también transmitiéndolo a, nosotras que, os, disfrutamos y nada, también a toda la familia de la, de la fiesta. Un abrazo muy grande y si tú quieres añadir cualquier cosa, encantada de que lo hagas. Solo puedo darles las gracias por los espacios, por, por, tomarse la, el, tiempo y dedicación a darnos un espacio y tenernos en cuenta. Con eso ya está más que que agradecido. Pues una, un agradecimiento nuestro, de verdad. Muchísimas gracias, que sigan los éxitos, que sigáis disfrutando y haciéndonos disfrutar y que nada nada pare la magia del circo. Una, un abrazo muy grande, Abel. Otro para ti, gracias, gracias, gracias. Os Crew. Radio Calimera. Para ti, para para mí. con la magia del circo. Seguimos aquí nos los sapoconchos o matutino da Radio Calimera. Recordando que ven que en pocos días retornan toda programación con la gente... de los IDU, de Dabadá, de Radio Olvido, así que estar pendientes a... las redes sociales, dos nuevos programas. Eh, por nuestra parte también... hoxe para, para rematar o programa eh, vamos a comenzar una colaboración con un espacio semanal de, dedicado a, a, un mundo de, de, la actualidad medioambiental e ecolóxica do, do, do Galicia e de todo o do todo o mundo e, eh, e para iso e, eh, contaremos todas todos os vernes e, eh, os vernes a, a última hora do, do programa te, te, temos a, a colaboración de a xente de, de Cerna, que é un espacio eh, feito por, por, por Adega, en este caso por, por Belén Rodríguez. E agora hoxe eh, vamos a, a rematar o programa con, con un perreco, pero un perrecorrido do, das diferentes eh, noticias que, que legaron do, do mundo relacionado con, o, eh, con o tema de, de medio ambiente e Eh, también de, en Galicia y eh, también, como decimos, en, en, en partes. ainda de irnos, eh, también vamos a escoitar a un tema de, de Ana Vejerano Ella era la cantante de Mocedades que este domingo fallecía a los 60 años de edad. vamos a escoitar de ella un tema que era Sobreviviremos, e que también viene muy acorde con, con tiempos que vivimos e escoitando este Sobreviviremos para para recordar a mocedades a Ana Bejerano y e después escoitaremos a Belén Rodríguez con con nueva eh, este nova entrega, a primera entrega de Cerna aquí en o, Os Sapo remataremos con un Jingle Bells muy muy especial que hace un año hacía la gente de, grupo mítico de, de La Guardia un pouco para, para que entre todas, te, dentro da conciencia e dentro del sentidiño, pero non perdamos o optimismo. De verdade eh, que moitas moitas gracias, que sexa este ano que, que comeza moi moi feliz e, e xeo de, de esperanza, xeo de, de somños que, que, se, que se cumplen e outros por, por cumplir. Aixina que graciñas pola escoita. avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire de esta enorme capital buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón no me para de latir el corazón. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar Quiero que mi corazón no me ahogue más la voz, que mis dedos tiemblen por el buen sentir, que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también. Sobreviviremos a este mundo cruel. Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable otra vez en vivo aquí podré decir que hay un hombre en el piano y miles detrás de él. Siempre hay algo que nos hace sentir bien. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar Viviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad, aunque tengamos que vivir en una nave espacial. Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar Limera Rompendo a incomunicación Un outro xeito de informar Escoitas Cerna O espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez. Que tal, moi boas, como estades? Benvidas e benvidos a un espazo novo de Radio Cernano que repasamos a actualidade ambiental do país de Galiza. Comezamos. Comezamos. Pois precisamente os galegos e as galegas movilizámonos de xeito masivo para defender as montañas e o rural galego ante a actual invasión eólica o pasado sábado 11 de decembro. Foron máis de 5.000 as persoas que participaron nas 22 movilizacións convocadas en toda Galiza pola Coordinadora Galega Eólica Asinón para este Día Mundial das Montañas O obxectivo reivindicar diante das administracións públicas a preservación destes ecosistemas baixo o lema na defensa das montañas eólica así non. Esta movilización de país replica a que acontecera o pasado 5 de xuño na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela, pero desta volta convocando a poboación en diferentes localidades. A reclama principal a paralización urxente, real e efectiva de case 300 parques eólicos que se atopan actualmente en tramitación. A entidade convocante considera falaz e inútil a moratoria anunciada polo goberno de Alberto Núñez Feixó por non ter ningún efecto sobre os actuais proxectos en tramitación e só pretender confundir a opinión pública e desmobilizar a sociedade. Mentras, a patronal eólica pediu á Xunta reducir o mínimo a moratoria aos novos parques, ademais de non incluir novos criterios de distancia dos aeroxeradores aos núcleos de poboación. A EGA fixo coincidir o anuncio destas peticións coa mobilización masiva simultánea descentralizada que reivindicou tamén a derrogación do desfasado plan eólico de Galiza e das leis de depredación da Xunta, en concreto da Lei de Fomento de Implantación de Iniciativas Empresariais e da Lei de Simplificación Administrativa de cara a a deseñar unha nova planificación eólica xusto coas persoas e respetuosa co rural e co medio ambiente. Algunhas das consignas máis proclamadas nesta xornada de mobilizacións foron eólicos sí, pero non así, montañas sagradas, aldeas habitadas, o capital bótanos do rural, que nos escoiten, queremos vivo o monte ou non ao espolio do noso patrimonio. A meirande parte dos actos celebrados nesta xornada discorreron en forma de concentracións reivindicativas, porén, nalgúns casos, como de Valdo Dubra, Ferrol, Cerdedo, Antas de Ulla, houve movilizacións a pé, manifestacións ou percorridos a pé que cortaron o tráfico de varias estradas. Nas mobilizacións convocadas para Lama, Mazaricos, Marín e Gondomar tamén se realizaron subidas aos montes ou montañas máis emblemáticos destas áreas. As máis de 170 entidades que fan parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran un éxito esta mobilización esparrexida polo territorio a vez que agradecen a todas as persoas a súa participación nestes actos de defensa do medio e convidan a Xunta a escoitar o berro popular. Precisamente este berro popular viuse sumar a voz do Consello da Cultura Galega, o organismo esixe a paralización das 300 instalacións en trámite ata a revisión do plan eólico. No seu informe titulado Enerxía eólica e paisaxes culturais en Galicia, critica a forma na que se está a desenvolver a implantación de parques eólicos no país e insta a salvagardar os lugares que teñen valor pola súa riqueza natural, cultural, paisaxística, etnográfica ou histórica. Rebeca Blanco Rotea, coordinadora do informe, sinala que estamos chegando a un nivel de carga no espazo natural que xa non é asumible e repasa datos xa coñecidos como que Galiza conta con 186 parques eólicos cunha potencia de 3.800 megavatios situados en 121 dos 313 concellos galegos. Tamén que a concesión de permisos para a construción dos 275 parques que están en trámite na Xunta suporía sumar 7.200 megavatios á cifra anterior, así como aumentar a presenza de aeroxeradores a 189 municipios. O informe do Consello da Cultura Galega pide en primeira instancia a revisión do actual Plan Sectorial Eólico de Galiza de 1997 para que se someta a unha avaliación ambiental estratégica que teña en conta as directrices da paisaxe, a, a protección de valores culturais do territorio e atenda os valores naturais dos espazos que aínda non foron incorporados á rede natura. Ademais, solicita a paralización dos parques eólicos xa en tramitación e sinala a necesidade de ampliar a a nosa cativa Rede Natura 2000. En relación a esta cuestión, esta mesma semana o medio de comunicación nos facíase eco de que Galiza conta con 54 parques eólicos instalados en rede natura. Fai tamén pe en que actualmente só o 12% da superficie galega está protexida baixo esta figura, unha extensión moi reducida se temos en conta que algunhas das súas figuras de protección favorecen o 27,35% do conxunto do territorio estatal. Facéndose co dos datos do Observatorio Eólico, indican que a rede Natura de Galiza está formada aproximadamente por 320.000 hectáreas e máis de 107.000 destas atópanse xa ocupadas por instalacións eólicas. Sendo casos preocupantes os dos espazos protegidos de Brañas do Xestoso en Silleda, Estaca de Bares en Mañón Monte Maior en Viveiro, Montaloi en Tui ou Xubia Castro na zona do Eume, onde os complexos eólicos ocupan a súa práctica totalidade. Tamén destacan o caso paradigmático da área protegida do Xistral, da Serra do Xistral, onde se erguen un total de 28 parques. Por último, recollen os datos dun estudo do biólogo Martiño Cabana que informa de que 30 parques dos proxectos eólicos actualmente en tramitación están previstos en zonas que no seu día estiveron propostas para ampliar a rede Natura 2000. Plataformas veciñais e entidades de defensa do medio ambiente da comarca de Santiago alertan da proliferación de vertedoiros ilegais en antigas canteiras. Media dúcia de entidades afectadas xuntáronse por primeira vez na fin de semana para sinalar a ameaza que representa a contaminación derivada da falta de cuidado dos residuos e denunciar o negocio que existe tras a nula xestión do lixo. A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos de Teo foi a entidade que convocou este primeiro encontro de entidades afectadas por unha problemática similar á súa. A xuntanza asistiron representantes da plataforma veciñal Minatouro Pino Non, da plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago Miramontes da Asociación Veciñal Campo do Monte de Nemenzo de Santiago, da Asociación Medioambiental e Cultural A Pedra que Fala de Santiago e da Asociación Medioambiental A Revolta Camanzo Vila de Cruces. O lixo é o gran negocio deste século, din, os residuos non paran de crecer e o seu tratamento ou é inexistente ou non respeta a legalidade, denuncian, a vez que sinalan a Xunta por permitir deliberadamente que estes operadores de residuos traballen fora da legalidade. As axudas do Goberno á biodiversidade contemplan actuacións de recuperación no río Eo e as illas atlánticas. Diso informou a delegación do Goberno nun comunicado no que lembra que Galiza recibirá 11,1 millóns de euros para actuacións en materia de biodiversidade e restauración ambiental. Esta contía, como apuntan representantes do Executivo Estatal na Comunidade Galega, únese á concedida o pasado mes de xullo de outros 11,5 millóns de euros que fan un total de 22,7 millóns de euros para 2021. No ámbito marítimo existe un proxecto para a recuperación de hábitats e especies de interese comunitario no Parque Natural Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, mentras que outra iniciativa bautizada Mil Ríos Galicia pretende restaurar humidais e ríos galegos. Falamos agora da morte de máis de 120 estorniños pintos o pasado 26 de novembro en Ferrol. A Xunta informou esta semana de que a causa foi a existencia de morraxes internas debidas a un impacto de orixe descoñecido. Tras observar os animais que ingresaron vivos no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Oleiros e algúns dos exemplares mortos, descartouse unha intoxicación, electrocución ou enfermidades aviares. Cúmprense 10 anos da proposta para a ampliación da rede Natura 2000 que nunca se chegou a levar adiante. Así hoxe Galiza é o patrimonio natural fican máis desprotexidas ca entón. Coincidendo con este aniversario, a Asociación para Defensa Ecolóxica de Galiza ADEGA denuncia esa parálise que para a plataforma ecologista tivo que ver coa especulación enerxética que agora sofre Galiza en forma de avalanche eólica. De feito, moitas áreas propostas para ampliación que foi detida corren agora risco de seren invadidas pola actual invasión eólica como é o caso do Cordal de Montouto, o Alto do Mandeo, a Serra da Groba e Altos de Toroña ou o noroeste de Valdeorras. Así pois a deixadez do PP Dega a hora de aplicar esta figura europea de protección Dez anos despois daquel 22 de decembro sáldase coas seguintes contas. Ningún novo leak terrestre declarado a maiores, cero leaks terrestres ampliados, cero novas cepas e cero cepas terrestres ampliadas. A desprotección provocada pola parálise desta medida permitiu que o eucalipto seguira proliferando día organización ecologista tamén en terreos que deberían ter sido considerados de rede Natura 2000. En concreto, cun crecemento ao ritmo imparable na metade norte de Galiza, afectando a espazos como as Brañas do Deo, Serra da Cova da Serpe, Alto Mera ou as cabeceiras do Eo e de Navia. Por iso, a Adega dirixe á Xunta e actual responsable da Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para insistir na necesidade de protección da contorna de acordo cos obxectivos europeos ambientais, a vez que fai fincapé en que a falta de cumprimento destes obxectivos é un dos motivos que está a empuxar a sociedade galega a demandar de xeito insistente moratorias reais e efectivas para as novas plantacións de eucalipto e para a implantación de novos proxectos eólicos. A Xunta tramita un permiso de vertedura caduco e sen avaliación de impacto para a mina de Sanfins. Logo de tentalo en 2016, a mineira de Sanfins de Lousame pretende verter de novo millóns de metros cúbicos de aguas contaminadas a ría de Noia, nun espazo natural de gran riqueza pesqueira marisqueira. A empresa extractiva quere reactivar un proxecto antigo, xa que en 2016 Augas de Galiza non se pronunciou e esta iniciativa de Valeirado a Ría ficou desestimada. Agora a Mineira volta a carga con proxecto refundido daquel 2016 para verter novamente as augas da mina e augas de Galiza tramitou como un mesmo expediente, polo que desde a DEGA sinalan que dello aprobar a Xunta suporía unha certa de nulidade. Alertan ademais que este novo proxecto refundido segue a subestimar o volume total das augas contaminadas que rematarían na ría de Noia, tal e como xa afirmou a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2016. Daquela mineira Tunsten Sanfins reduciu na documentación presentada a cantidade de metros cúbicos a verter. En ambos casos, a única intención detrás destas minimizacións sería evitar maiores controis ambientais. Por último, a Asociación Ecologista informa de que a Meneira presentou outro proxecto para axeitar a canle do rego que drena a explotación e restaurar o dominio público afectado secularmente polas actividades mineiras. Ambas actuacións responderían ao proxecto definitivo de abandono e clausura dunha instalación de residuos mineiros polo que se deberían de ter presentado nun proxecto conxunto e, polo tanto, precisando unha avaliación de impacto ambiental. A DEGA reclama a Augas de Galiza que arquive ou se deneguen estas solicitudes. A Xustiza arquiva o caso contra o exdirector xeral de Minas da Xunta, Bernardo Taoces, pola mina de Barilongo. Así o xulgado de instrucción de Santiago sobre Seu e arquivou a investigación por prevaricación ambiental e delito contra o medio ambiente e contra varios ex altos cargos dos gobernos de Feixó pola reapertura desta mina de Wolframio e Estano en Santa Comba, en cuxas proximidades se detectou contaminación das augas por metais. O auto considera que non se pode establecer o delito de prevaricación porque actuaron de xeito similar ao que se ven facendo noutras minas antigas. Non se require avaliación ambiental para a súa autorización se a Administración considera que non hai unha modificación sustancial do tipo de explotación que se facía antes nelas. Con todo, a resolución judicial apunta un valeiro legal sobre como comparar novos proxectos para antigas minas con respecto á explotación histórica que se facía nelas. A causa, agora arquivada, decisión que aínda pode ser recorrida, parte dunha denuncia por suposto delito de prevaricación ambiental interposta pola Fiscalía e a Organización Ecologista Verde Gaia contra Ángel Bernardo Taoces, xusto de Benito Basanta, secretario xeral da Avaliación Ambiental, ata finais de 2016. Tamén contra Borxa Berea, secretario xeral de Consellería de Economía de 2011 a 2020 e agora líder do PP de Santiago. E seguimos con cuestións legais, xa que a Audiencia Nacional rexeita a petición da Xunta de Galiza de paralizar a inclusión do lobo no listado de especies en réxime de especial protección. A Xustiza desestima a medida cautelar solicitada polo Goberno galego para que se suspendese a aplicación desta orde ministerial que eleva o nivel de protección do lobo, xa que debe evitarse o dano irreversible e irreparable que suporía a caza dun animal protexido mentras que os ataques ao gando serían presuizos reparables economicamente. A conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez pronunciouse ao respecto indicando que lamenta a decisión judicial e engade que o recurso segue a súa tramitación e queda por diante un longo proceso judicial. Unha firma estadounidense proxecta unha planta de produción e almacenamento de hidróxeno e amoníaco ecolóxico no porto exterior de Punta Langosteira. A empresa en cuestión, unha filial do Fondo de Investimento Estadounidense Blackstone, solicitou unha concesión para levar adiante este proxecto e, malia que o plan aínda está sometido a confidencialidade, algunhas cabeceiras de prensa indican que sería un dos maiores, e senón o maior investimento industrial en historia recente de Galiza. De levarse adiante, esta sería a segunda planta de hidróxeno verde en Langosteira. A primeira foi proxectada pola compañía Narfin e optará a súa subministración eléctrica do parque eólico de tres aeroxeradores que construirá Inditex no porto exterior. Todo indica esta outra planta tamén obterá a electricidade desta instalación, xa que para ser clasificado como verde, a planta de hidróxeno debe obter a súa suministración de fontes renováveis. Unha vez que se dea o visto boe prace á iniciativa impulsada por Blackstone, Compete á Administración Pública a través da Autoridade Portuaria da Coruña resolver a solicitude de ocupación de chan nesta zona marítima. Polas características do proxecto tamén se requiriría da autorización dun estudo de impacto ambiental integrado, trámite que debería resolverse ante a Xunta a través da Consellería de Medio Ambiente. descóbrense microplásticos a case 3.000 metros de altura. Un estudo constata o transporte atmosférico intercontinental de microplásticos pola presenza de pequenas partículas no aire que rodea ao Pic du Midi, unha montaña do Pirineo francés. Algunhas das partículas analizadas contan cun tamaño que se pode respirar e aínda que as cantidades atopadas non representan un risco inmediato para a saúde, si son significativas para unha zona supostamente limpa e que está lonxe dos focos de contaminación. A investigación liderada por entidades científicas de Franza e Escocia pon de manifesto que os microplásticos son un problema global. Indican que as partículas proceden sobre todo de envases e empaquetados e se orixinaron en África, América do Norte ou no Océano Atlántico. Isto indica un transporte atmosférico intercontinental e transoceánico das mesmas. Alcoa, tras máis dun ano de negociacións, a multinacional do aluminio e o comité de empresa chegan a un acordo polo futuro da factoría de San Cibrao en Cervo. O pacto asinado por ambas partes este mércores recolle o cesamento durante un período de dous anos ata o 31 de decembro de 2023 a actividade de electrólise e da planta de ánodos de Alcoa. En ese tempo, a multinacional non poderá cometer ningún despido colectivo. As cubas estarán paradas dous anos desde 1 de xaneiro de 2022 ata 1 de xaneiro de 2024. Lembramos que a actividade produtiva desta multinacional do aluminio ten un alto custe ambiental reiteradamente criticado polas organizacións ecologistas e veciñais. Este impacto vai desde a elevada xeración de residuos e pasivos ambientais que se concentran na balsa de lodos a unha desmedida demanda enerxética. O consumo eléctrico da planta de San Cibrao é outro dos factores en xogo na permanencia desta factoría en Lugo. Esta semana comezáronse a consumar acordos paralelos que prometen o suministro de electricidade a esta factoría electrointensiva que viña dependendo da central de carbón das Pontes, agora en proceso de desmantelamento. Dúas empresas de renováveis, Grinalia e Green Capital Power, asinaron tamén preacordos coa siderúrxica conforme lle facilitarán electricidade procedente de varias dúcias de parques eólicos instalados en Galiza entre 2024 e 2034, con tarifas estáveis, din, e a menos da metade do prezo no mercado. Capital Energy asumiría este compromiso, di, grazas á entrada en funcionamento dun total de 11 instalacións eólicas que está a desenvolver en Galiza e que suman unha capacidade instalada de case 600 megavatios. No caso de Greenalia precisaría de 18 proxectos, tamén todos en Galiza, cun potencial total de 900 megavatios. De se levaran adiante estes pactos, unha parte importante do territorio galego pasaría a estar ocupado por aeroxeradores a disposición dunha das empresas máis contaminantes do Estado. A sociedade organizada crítica co actual modelo de implantación eólica ve tamén nestes preacordos unha nova forma de capitalismo verde depredador e colonizador do territorio. A promotora do Parque Eólico Monte da Neve presenta en inglés a documentación para información pública. Así o denunciou a plataforma Stop Eólico Xures Celanova, advertindo do uso dun idioma non oficial na Galiza na documentación deste proxecto que se pretende levar adiante entre Celanova e Berea. Tamén a Mesa pola Normalización Lingüística se sumou a esta reivindicación cursando a súa queixa diante da Valedora do Pobo, da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. En concreto, o texto en lingua inglesa é o anexo número 14 referido ás características técnicas do modelo de aeroxerador previsto e que se incorpora como parte do estudo de impacto ambiental. Desde a plataforma de afectados poñen de manifesto que isto dificulta a participación pública no procedimento de alegacións, á vez que reclama que se corrixa ese erro e se amplíe o prazo de alegacións máis alá do 25 de xaneiro para facilitar o trámite de achegas. Proxecto na Mariña a maior central hidráulica de bombeo de toda Galiza. Detrás desta iniciativa está o grupo aragonés Atalaya Generación e o proxecto xa está a exposición pública no portal do Ministerio de Transición Ecolóxica. A central situaríase na Serra do Xistral, que é o espazo da rede natura galega con máis instalacións para a produción eléctrica. Afetaría os concellos de Alfoz, Cervo, Ourol, O Valadouro e Xove. A iniciativa deste grupo aragonés súmase a outras cinco propostas de centrais hidráulicas de bombeo que chegaron recentemente para o aproveitamento das augas de Galiza. Así ben, Capital Energy, propiedade do exxenro de Florentino Pérez, Xesús Martín Buezas, impulsa unha instalación hidráulica no lago das Encrobas en Cerceda. Iberdrola traballa nun proxecto para unir os encoros de Cenza e Obao no Concello de Vilariño de Conso. Andaluza Martel pretende tamén unha hidráulica carón dos encoros de Prada e Santa Eulalia situados nos concellos da Veiga e do Bolo, unha obra que supón furar o macizo central nun territorio incluído na proposta de ampliación da rede Natura que comezou a tramitar a Xunta no ano 2008. Pola súa banda Naturgy impulsa outra instalación análoga entre as presas das Conchas e de Salas localizadas nos municipios de Bande e de Muiños, A galega Reganosa e a portuguesa EDP prevén algo semellante tamén no lago das Pontes. Ence aferrase a ría de Pontevedra, Pasteira semella non ter en conta a anulación da prórroga da concesión en Lourezán dictada pola Audiencia Nacional e reactiva o seu plan de ampliación. Así a compañía tramita ante a Xunta a modificación do seu proxecto de incidencia supramunicipal aprobado en 2003 polo goberno de Manuel Fraga. Propón agora estender a súa fábrica a Carón da Ría cun dobre obxectivo, por unha banda modernizar as instalacións e por outra conectarse ao novo emisario submarino que se vai construir para a depuradora dos proceres. Estas obras suporían un investimento próximo a 180 millóns de euros e tardarían en executarse entre 3 e 4 anos, segundo a previsión empresarial. Para realizalas, ademais, precisarían a correspondente autorización da Dirección Xeral de Costas, que é a encargada de velar pola ocupación dos terreos nos que se atopa a factoría, que recordamos están protexidos por lei ao ser dominio público marítimo terrestre. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra non tardou en dar resposta a este proxecto de ENCE e asegura que presentará alegacións contra el Técnicos municipais sinalan que o plan ten carencias desde o punto de vista paisaxístico e ambiental, ademais de que pretende saltarse normativas de ámbito autonómico de protección territorial e costeira. Indo máis aló, a concelleira de Ciclo da Auga, Carme da Silva, sostén que o plan de incidencia supramunicipal debería estar derrogado porque desapareceu o obxecto para o que foi creado, que foi a planta de papel tisú. Finalmente non se levou adiante grazas á oposición do goberno local. As obras de dragado para o saneamento da ría do Burgo na Coruña levantan queixas entre as afectadas. A Confraría de Pescadores e Mariscadoras volveu a exixir a Xunta e o Goberno do Estado un acordo para o pago de compensacións mentre as obras de saneamento impiden o seu traballo. Tamén María Atlántica da Coruña suscribiu esta reclamación a vez que instou o Ministerio de Medio Ambiente, promotor do proxecto, a constituir a comisión de seguimento reclamada polos concellos da Mesa da Ría do Burgo. Queremos despedir cun proxecto de custodia do territorio galego que é o primeiro do Estado en optar ao recoñecemento da ONU como área OECM, sigla en inglés dunha nova categoría de espazos naturais conservados denominada outras medidas efectivas de conservación baseadas en áreas. Trátase da área conservada do Portelo da Devesa situada en Lousame e promovida pola Fundación Monte Escola para transformar un eucaliptal nun tradicional bosque de ribeira. A zona tiña un bosque de ribeira ben conservado ata que ardeu en 2006 e se repobou a área con eucalipto e acacia. Mesmo así, a presenza de antigas labores mineiras fai que existan varios refuxos de quirópteros, incluindo morcegos de ferradura que forman parte do catálogo galego de especies ameazadas. Aínda que iniciados están pendentes para os vindeiros meses traballos de restauración ambiental para volver introducir especies de ribeira. E desde Radio Cerna por hoxe nada máis, comezamos un novo ano no que Radio Cerna seguirá aquí para ofrecerche, como sabes, toda a información sobre o noso medio ambiente aquí no territorio galego. Os Sapoconchos Crew. bell, it's the este jingle bell, it's este jingle bell Oh yeah. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Se Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego.